vasiyet ederim evlatlarım size diyor, vasiyet ederim ben. Ne vasiyet ediyor? Ee, teybe televizyona alın, vasiyetleri iyi dinleyin inşallah. Usikum bi takvallahi fis sirri vel alaniyye. Size vasiyet ederim evlatlarım, gizli ve aşikarda Allah'tan korkunuz. Allah'tan korkunuz e, Açıkta olursa da Allah'tan korkun, gizli yerde olursa da. Dedi gizli var mı da Allah'ımızda gecenin karanlığında, kara taş üzerinde, kara karıncanın hem yürüdüğünü görür, hem ayağının tıpırtısını duyar diyor kitaplar. Bu kadar Allah hayal, ilim, semir, basar, irade, kudret, kelam, teklim sıfatı sübutiyesinde semi işitmesi işte kara karıncanın ayağının kıpırtısını duyarım, kendini de gözünün ki karanlıkta diyor Allah'ımız. Benim e, görmem de basar, basar hayat, daima hayattayım ben. Vel evvel, vel ahir, vel zahir, vel batınım ben. <coughs> Evvelim yok, batınım yok. Zahiriniz, batınınız, her şeyiniz benim diyor Allah. Ondan sonra ve nahnu akrabu ileyhi min hablil verid üstadımıza bizim hocalar şuradaki şah damarını e, hablil verid damarı diyorlar söyle hayır kalbin yanından direği gibi arşa ağzıma giren damara diller hablil verid damarı bu damardan kalp yanından geçen damardan daha yakın size buyuruyor dedi. Resulullah eğitimler ve iyi amel ederler, hizmetlik şey içinler. İçi bildikleri için kalbi bilirler ama içindeki Süveyda-i Derun'u ancak mutlu cihanlar görülüyor, görüyor. Alemi eskar değil, bütün aleme diyorlar. Alemi ekber değil, insana diyorlar. Oradaki Süveyda-i Derun aynası. Allah'ı zikri de parladın mı arş-ı azamın yedinci kat yerin dibini çıkardılar, tarihte gönderdiler bölümler onlar. Bu çok misal verme için ister ama ne yapayım, şimdi vaktim yok, hayrım yok, anca ahların keyfini getirmem için sağ olmadan konuşayım bakalım. <clears throat> ve bi qilleti't ta'am ve bi qilleti'l kelam ve bi qilleti'n nevm. Az yiyiniz, az söyleyiniz, az uyuyunuz. Bize pembe yeniyor. Az yiyin, az söyle, az yiyin. Yahya bin Muaz diyor ki, az yiyin oruçtan ötürü. Az söyleyiniz zikirden ötürü. Az uyuyunuz gece namazlardan ötürü. Hepsi ötürü, üçü de ötürü bu. Anladınız mı? Desem bile ve hicranil maasi vel efam masiyeti, günahı, kabahatı daime terk et. Cenneti adayı bulalım. Muhammed Mustafa ile beraber olalım. Kutlu cihanımız önümüzde olsun. Yuhşerül mer'u mâmen ehabbe sırrına mazhar olan istiyorsanız masiyeti, günahı, kabahatı terk edin gitsin kanaatimiz olsun. Medine'de oğlu Yusuf Hacı Yusuf Efendi geldi yakında. O diyor ki Evelli Necati'de var da her sohbete giriyor. <laughs> Ama Efendimiz'in sohbeti nerede onlar yerde kanaatimiz olsun. Bu lezzeti bir yerde bulan var diyor Yusuf Efendi diyor. Murt gibi ağlıyor diyor böyle imlenmişler gençliğinde. Şimdi de bir geçen Divali'ye gittik. İnsan birbirinden kapıştı bir sohbet oldu. Hele öğleden sonra Ahmet Hoca gelmiş, Hacı Hoca gelmiş, Ödek Hoca gelmiş, Beyk Hoca gelmiş, İmam Hatun Hocalar gelmiş. Bir sohbet oldu üç çeyrek kadar. Neresi olduk hepimiz. Allah'ımız nasıl öyle verir ya oğlum. Ve masiyeti günahı kazası terk edildikten sonra ve muvazabet siyamu vel kıyam size vasiyet verin evladım ee, şehvet dur bakayım oruç ve namaza devam edin oruç ve namaza devam edin Peygamber Efendimiz daima oruç gibi sardı bir de daima yerdi ümmetime zor olmasın diye böyle onlar da tutarlar da yazık rızıkları vermeyle uğraşacaklar. yaparlar diye korkar da fazla tutar bazı diye. davud aleyhisselam bir gün tutar bir gün yer, bir gün tutar bir gün yer. Bütün seneyi böyle geçirirdi. bazılar da bütün seneyi tutar. Bu şehre. Herkes büyük bilirse insan bu şöhret hakkına düşer. Onun bazı sevmedi, bazı sevmedi. Peygamberimiz gelen Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem kendi akrabası Ebu Leheb amcası ya. Utbe Şeybe akrabaları Utbe Şeybe o damadı Ebu Cahil akrabası, reis cemaati onlar. Bak onlar hiç sevmiyorlar. Çocuğunu diri diri e, toprağa aldılar. Orada bizim kutuzlaşmıştı eskiden. Hazreti onlar buraya niye bazen baba dedi. Senin gibi kahrolasıcayı buraya gömen için kazıyor dedi sözü kaçı tuttu elinden. Ağız üstüne eskiye yattı, üstüne ayağını bastı çorba içine. Sesi duyularaktan içerimden bu acı hiç gitmez diyor. Hiç gitmez bu acı benim içimden. Geldiyse benden sonra bir peygamber gelecek o sarılmalı fark gelir. 17 tane ayet-i celile onun reyine göre büyük Allah. Öyle büyük oldu sonra ama ilki de cahiliyet devrimde böyle. Kız çocuğu evin kapısında görünür de bana ayıp olur diye kız çocuklarını elleriyle güvenlerdi. Neler oldu neler oldu demeyle. Tükenmez şehvet ve terk-i şehvatı alet devam şehveti daime terk edin ihtimal-i cefâ-i cemîl enâm sakinlik, güzellik, nasihatı var. Cemi nasın evza ve cefalarına müfteciliğin de çok var ama bu Gülistan bahçesinde gerçi yüz bin gül biter ama bu Gülistan'dan haber vermeye birkaç gün yeter diyor. Hoca Emir Buhari Hazretleri. Kutsa sırrı bulmaz biliyoruz Musa'da Emir Sultan diye ziyaretine gidiyor. Bu çok büyük sahip. Peygamber sülalesi. Benim da gerçi bu Gülistan bahçasında gerçi yüz bin gül biter, bu Gülistan'dan haber verme birkaç gün.